เราพ่อพูดในสิ่งที่ทำได้ ทุกคนอย่าพูดในสิ่งที่มีอยู่เราทุกคนเรื่องของชีวิตเราเป็นเรื่องของศาสนาศึกษาจนเกิดวิชาความรู้เนีักว่พุทธะรู้แล้วคนทุกข์หมดทุกข์หลัก เกิดกุศลเกิดเรกว่าธรรมะถ้าดูเรื่องโง่เป็นอธรรมผมทุกข์หรือว่าเป็นโลกหมดทุกตัวเหนือโลกอยู่เหนือโลกทุกเป็นสิ่งที่เราชนะได้ความโกรธความทุกข์เป็นสิ่งที่เราชนะได้ ของโลกองหลวงเป็นเกียรติยศมาะแต่ทุกคนด้วยไม่ยกเว้นเชื่อว่าคนทำได้เหมือนกันขอทุกข์ก็เหมือนกันขอไม่หมดขอไม่มีทุกข์ก็เหมือนกันของโกรธขอโลภขอหลงก็เหมือนกันขอไม่โกรธขอไม่โลภขอไม่หลงก็ไม่ได้เหมือนกัน ที่เราทำได้แน่ๆเดี๋ยวนี้ขณะนี้ ทุกโอกาส ทุกเวลานาทีก็คือทางความรู้สึกตัวการศึกษาธรรมะเริ่มต้นเหมือนกับการก้าวที่เราจะต้องออกเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเหมือนกับการก้าวไป มันรู้สึกตัวมันก็ข้าออกไปจากความหลงความหลงเป็นอกุศลความรู้เป็นกุศลวามรู้สึกเป็นกุศลหลงละขาดกุศลทันทีไม่ต้องรอรู้ที่ใดก็ละอกุศลเป็น 安，没错。呃，这些我们都可以。 giờ tôi buồn rồi tôi buồn rồi tôi buồn หมดตั้งเคยเมื่อเขาดูดยท้กวันเรื่อยจะต้องในนั่งครับจะเดินไป้านสอนอย่าย่อนสอนเดินไปเดินทางออกทางเก่าไปย่อนสอนไปหลงเดินไปเดินมาออกทางเก่าเข้าทางเก่าออกก็ทางเก่า เลยโตอะไรอะไรไดีลยนะแต่ว่าจะตามสอนไปออกนะครับการเจริญสตีการศึกษาชีวิตเราเริ่มต้นด้วยสติจบลงก็มีสติท่ามกลางก็เป็นสติไม่มีอะไรทำนั่นแล้วคำสอนปริจาร ลงมือเอาเลยนี่ให้เห็นนี่บอกทำให้ดูบอกดูพูดให้ดูต้องดูต้องฟังคำพูดเช่นดูอะไรอย่างคำสอนจะเป็นภาษาอวกชากานนี้แบบที่มันเร็วแปดพู สี่คำว่าห้าสี่สี่ห้าเรียกว่าโพธิปักขียธรรมทางแห่งการตัดสู้ขั้นสามสิบเจ็ดนะสนึ่สี่ห้าสฏิปทานสี่หนึสี่ห้าพระห้าส่วนงเกียรติมาเป็นองแปด เรื่องสติเราเริ่มสามสิบเจ็ดทำไมวันมา้จะไปท่องนะสติปัฏฐานสี่ปัญญานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ประตูตรงนี้แหละความรู้สึกตัวตรงนี้สติปัฏฐานเราคือมีสติดูกายกายมีที่ตั้งเวทนาหลายอย่างมีสติดูจิตจิตเ้องมีเวทนามันมีธรรมอยู่ในจิตมันมีอาธรรมอยู่ในจิตสติต้องไปเห็นเนี่ย มันเป็นธรรมชาติเห็นเป็นอากาศพองอยู่ในนี่แหละกองบาปกองบุญกองกุศลถ้าเข้าไปเห็นเข้าไปดูเห็นกองอยู่เยอะแยะความไม่เที่ยงตัวนีความทุกข์โทษมีความไม่ใช่ตัวตนตัวนี้ คิดอย่างเดียวเราไปดรเราจะมีสติเข้าไปดูอย่างภาษาวิชาการนี่ที่ที่ตั้งที่สุดวิชาการคือปฏิจจสมุปบาทความปฏิจจการความนิโรธ ศียธรรมาเกิดปตายดเกิดทุกข์ไปดับทุกข์วมาด้วยวิชาวิชาคอเกิดสังขารสังขารคอเกิดนะวิญญาณวิญญาณคอเกิดนามรูปนามรูปคอใเกิดอายตนะอายตนะเกิดสัตตะสัตตะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหา เกิดชาติเกิดชราแล้วโสกับเรเดวทุกข์โทมรณะปฏิยาเออไปถึงพวกเป็นพวกเป็พวกเป็ตายไปฝ่ายปฏิยาการฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เพราะวิสัง 那个，反正就，你如果结婚了。 ยเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นดูดูเห็นรู้เห็นพบเห็นนี่มักจะมันไม่หนีไปไหนมันจะอยู่ในสายตาของเรานี่เห็นอยู่ดูตัวรู้ตัวสติ Gracias. ศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาหกตัวนปาคนตั่วทำความดีทำจิตบริสุทธิ์ตัวสติตัวตัวรู้สตัวรู้สึกตัวดังสีปาคนตั่วรู้สึกตัวกทำความดีรู้สึกตัวกจิตบริสุทธิ์ นที่รู้ที่ตัวเรารู้อยู่ไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้ไปคิดไม่ได้ไปพูดเขาเขาดูแลตัวเขาอยู่มันรู้มันได้คิดขึ้นมาดูแลไว้เห็นไว้ตายเขาก็ทำดีอยู่ตายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรใจเขาก็รู้อยู่มีสติสังกัดมีสติสังกัดดูแลอยู่ เราจะมาเริ่มต้นจากตรงนี้ถ้าจะมาขดบวชน้าก็ตรงนี้แหละมันจะได้เป็นหน้าจะไปมัวเจียเวลาไปทำอย่างอื่นถ้าตัวรู้ตัวเห็น รู้รู้ตัวเลขรู้รู้ตัวตัวนปัจจุบันด้วยปกติด้วยรู้รู้ตัวตัเป็นปกติปกติอย่างนี้ทำไมไม่ไม่ปกติรู้ไปหรอรู้ไปนี่ต้องหาไปหาไปมีบทเรียนมีประสบการณ์โดยสติมันสัมผัสกับทุกอย่าง ู่บ่อยๆความหลงกับความรู้ความตายความจิตความสุขความทุกข์ความร้อดความหนาวสติสัมผัสลงไปสัมผัสลงไปสัมผัสสิ่งไหนไปทำนี้ทำนั้นประสบการณ์บทเรียนเขาเรื่องเรื่องเสียหายถ้าเป็นความรู้สึกตัวไม่เป็นเรื่องดื้อเหมือนกับว่า ไปสัมผัสกับลูกไม่แน่ไม่แน่หูไปสัมผัสกับเสียงก็ไม่แน่มันปายมันมันปายแบบปายพันแบบม่หลายแบบเหมือนข้าวหอมเหมือนข้าวเขาปูกระปูกระนานไปมันปา งนี้คือเพื่อไม่เคยตรงเอ๊ะอันเดียวรู้สึกปึ๊บเอาไปใช้กับหูก็ได้เอาไปใช้กับตาก็ได้เอาไปใช้กับอะไรก็ได้ คิวลบเปโดนจุดเปิดมันเป็นใหญ่ก็เริกเขาของแต่คนนี้อยู่ตัวกัน่อกาแต่ฉันไม่ได้ยินเลยที่อู่เธอเล่นนอกก็ได้ยินเขไม่ได้ยินเออรู้ว่าหมดเรียนประสบการณ์เยอะๆมามีบทเรียนไม่มีประสบการณ์ฉันไม่ทำง เวทนาเดียวตกตกตกตกลงตกลงตกลงม้วนลงม้วนลงเป็นตัวรูปม้วนลงเป็นตัวดูม้วนลงเป็นตัวเห็นเห็นแล้วก็เห็นแจ้เห็นที่แรกไม่แจ้เห็นไปเห็นมาเห็นแจ้รู้อันเก่าความโวรก็อันเก่าความทุกข์ก็อันเก่าความหลงก็อันเก่าความร้อนความหนาวก็อันเก่าความปวดความเมื่อยความหิวก็อันเก่า มันไม่มีอะไรใหม่เลยความไม่เชื่องควาเก่าความเป็นทุกข์ควเก่าความไม่ใช่ตัวตนก็อันเก่าเก่าเป็นที่ไหนก็อันเดิมได้เห็นเื่องจนไม่ลังเลไม่สงสัยอันเห็นเราก็ไม่ได้เห็นเจฉยๆมันโล่งขึ้นการเห็นแจ้งมันโล่งขึ้น ไปอยู่ไปอยู่ในเริยสัตว์สี่ก็ได้ไปอยู่ในมรรคแปดก็ไปอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ได้ไปอยู่ในโพชฌงไปอยู่ในสละห้าอินทรีห้าได้ทั้งหวามรู้สึกตัวหนึ่งใช่คือความรู้สึกตัวขึ้นต้นความรู้สึกตัวท้ามตาคือความรู้สึกตัวสติอยู่ที่ไหน มันจะมีจิตอยู่ตรงนั้นมีปัญญาอยู่ตรงนั้นมีสมาธิอยู่ตรงนั้นสมาธิสิงปัญญาเป็นเครื่องย่อยเป็นเครื่องสมุนออกไม่ให้เป็นรุ่นเป็นก้อนแล้วก็จับแล้วก็ทำมาจับยืในไปตรงไหนก็เกิดเป็นรอยจีบรอยทำรอยสมาธิรอยปัญญา กุศลมันเป็นของบว พูดทันทีก็ไปถ้าเราเนี่ยมันก็หมอกแก่หมอกแก่ลูกพูดเราไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้สำหรับตำราอยู่ที่ไหนตายอยู่นั่นใจอยู่นั่นนี่จะดีอยู่ตรงนั้นพอเกีย์มันมาหรือไม่สติตดข่าวเรื่องหอนก็เรื่องสติตดเรื่องม่อนเรื่องไหนมีสติตด เรียนเรื่องรู้เรื่องหลังมีสติละพอตรงขับรถมีสติละ ตัวเราตัวก็มีสตินะไปลงไปไว้โอกาสลงไปควารู้สึกตัวแม่น้อยๆก็อย่าทำความหลงตัวแม่น้อยๆก็อย่าทำขอให้เลิกกลัวสักวันก็ได้หรอกเดี๋ยวตั้งสติเอาใหม่ขอให้กลับดีที่สุดผอรู้สึกมันก็กลับนะปัจจุบันกลับนะรู้สึก หลงลุ่มไม่ลุ่มหลงไปเรารู้ตัวฝึไปฝึกไปฝึกไปฝึกไปเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนนักปา ท่วาเราโอกาสไปหามาอยากถึงมาฟังเพี่อนเขาแล้วเราจบไปจา้แค่นี้เราถึงเรื่องกัวบาปกัวบาปเลยเนหัวเด็กว่าไม่ได้ต้องดีเลยถ้าเราไม่ได้ดีดูเขาต้องดีต่อยต่อยต่อยเนี่ยนั่งเี่นเล่นเี่นเล่นเขาม่าตั้งเขาเลยเขาไม่าว่างเก่งแต่ม่าบาปบาปเก่าไดนเี็นเรื่องอ่ไรเก่ง การเจริญสติสมถะเหมือนกับว่าเนี่ยเรื่องในการเอ่อจิตตาไม่ดูเลยเอราะม่นเออเห็นเรื่องมาไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นมาพอดูไม่ได้เลยบอกไม่ถึงแล้วกลับมาดูมันรุ่มหมดพอเราทำยิ่งแต่ละตัวทำงาน

ต้องควรเนี่ยมันจะยากตลอดนิสัยปัจจัยของแต่ละชีวิตไม่ต่างกันพอจะมาหัดตัวรู้ก็พอสมควรทำใหม่ๆหลงเนี่ยอมคิดมันไม่รู้ว่ามาจากไหนของแสงใสของรับเข้ามาของทุกความเัาเลยอัดที่งไปได้ถูกโอ้มากแต่ไม่เป็นไรจะไปเอาสิ่งนั้น แต่เป็นคนเราเรียนสงสัยจะเป็นคนที่เป็นคนที่เอาไม่ได้ดีลงไปไม่ต้องไปมาเหตุหาผมไม่ต้องไปเอาผิดเอาถูกให้สติไปก่อนให้สติไปก่อนรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนนี่มีวิธีทำรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนหลวงพ่อสอนเด็กอนุบาลอะไรก่อนเล่าเพลงก่อนกินข้าว ล้างมือเสียก่อนล้างมือเสียก่อนก่อนจะกินอะไรล้างมือเอาไว้ก่อนไปไว้ก่อนล้างมือเสียก่อนล้างมือเสียก่อนก่อนจะกินอะไรล้างมือเอาไว้ก่อนไปไว้ก่อนล้างมือเสียก่อนล้างมือเสียก่อนเอาไปรวยขอโลกเพียงสักนิดนึยคนเราจะได้ก่อนไปไว้ไว้ไว้ก่อนรู้สเกได้ไหมครอบเดี๋ยวข้าต่อไปเะื่อย ้องเทวสิปามันเป็นนิสัยเอาไปทำงานที่ข้่ชข้าวข้าวยังทำงานรู้อยู่นั่นเองนั่นโลกเองด้วยทำข้าวมือที่เราไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่โลกยงดขนาดนั้นล่างอันนี้รู่ไ้ก่อนรู่ไ้ก่อนรู้ไปก่อนตายรู้รู่ไ้ก่อนวันนี้เสียงรู่ไ้ก่อน อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกายกับใจรู้ไว้ก่อนรู้ไว้รู้ไว้เราก็สร้างก็รู้ไว้คนเคยรู้เราให้ที่จะรู้คนเคยหลงง่าที่จะหลงเนี่ยเราต้องฝึกเราต้องฝึกการฝึกเนี่ยเราต้องคอสมควรไม่ใช่ง่ายและไม่ใช่ยาก ราไม่มีบาปมีกิเลสมาทำหามากอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปเอาเรื่องมาพวกของหน้าของตามากเลยยากไปต้องเกี่ยวควมรู้ไม่ใช่คนยากควมรู้ไม่ใช่คนง่ายทำขึ้นขึ้นรู้ขึ้นขึ้นนี่วัตตาคือวัตโตเราสอนเรื่องนี้นะ ี่แเป็นจุดเริ่มของบุญจุดเริ่มของบุญเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาเราจะศึกษาเรื่องค่อยเป็นค่อยไปจะไปทำบุญผ้าป่าจะไปทำบุญกระถิ่นอันนั้นจะดีกันก็ทำถูกเอ่อรู้ตรงนี้แล้ทำถูกคิดถูกพูดถูกถูกกับพระพุทธเจ้าเป็นแบบถ้าทำตรงนี้นะ จปถูกสิ่งถูกธรรมนะ อาจจะไม่ถูกใจคน อาจจะไม่ถูกโลกที่มันแปรเปลี่ยนไปมาก มัเนก็สมัยเดู่นี่เป็นสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนน้ำฝนก็ ก็ก็เอาพอไปโปหางยาแฝดที่มุวงหลังขาวก็เป็นเป็นหางเอา แห่งน้ำในตรงไว้เดือนที่พึ้งตักไม่กินยุ่งกับน้ำฝนน้ำฝนตกฝนน้ำกินได้เรื่อยๆนะน้ำเดื่อนเนาะมันไม่โอ่งคือตรงนี้กระจักหน้าหาหน้าหาคุกไปทั้งแค่หน้ากระจักโอ่งไว้มือคุกคุกคุกคุกหน้ามันคือเกาตัวเขาเรียกโอ่งเลยเรื่องกับตาว่าจะไปตัดหน้า ไปแค่เรื่องที่สองชีวิตของเราก็เหมือนกันต้องให้มันใหม่ๆไปรู้ รู้รู้จะเกิดพ้อที่จะเกิดหนอเอาไปหวานลงไปหน้าให้อากาศเนี่ยแล้ววันหนึ่งจะงอกขึ้นมา